Harriet Abrams estis angla componistino cae cantistino conata in Londono pro siei belei componajoi cae sia charma soprana vocio. Si estis la plei agia fratino de tri talentai cantistinoi. Teodosia Abrams, de bela contralta vocio, cae Elisa Abrams, soprano cae pian cun ciui Harriet tre ofte presentigis en concertoi. Harriet studis cantadon, music teorion cae componadon sub la conata componisto Thomas Arne, ciu vergis speciale por si la operon per ciu si faris sian operetsan profesian debuton en la Drury Lane Royal Theatre de Londono de Little Gipsy. La texto estis scribita del actor o caidramisto David Garrick. La sekvan jaron si al Teodosia en la malfermo de la concert serio la tre influa cae prestigia Concert of Early Music, quiu havis aristocratan au regian patronetson, en quiu concertis la plei bonai musicistoi dele epoco. Al tiui concertoi Harriet ofte revenis. Dum la plei granda parto de sia carriero, si presentigis kiel concertistino, che si senti sin pli conforta ol entre atrezai operoi. Post quinze zonoi da presentado in la regia Teatro Drury Lane, cantante musica in pezzoin, cae actorante in teatragioi kiel The Critic de Sheridan, Harriet Abrams forlasi gin por farigi la plei successa cantistino de la londona modai moda cae concerto festivaloi kai provincia i dun la og de kai la music historiisto charles burney laudis si an dolcian vocion kai bon gusto in crome harriet estis aparte laudata pro sia interpretado del repertuario de George Friedrich Handel. Ci presentigis ciu iari ce la Handel commemoration en la abateio Westminster cae ce la Handel festivaloi. Abrams ancau aperis en plurai concert serioi organizitai fari de John Ashley. Venancio Rausini, kai Johann Peter Salomon. Ofte si presentigis en concertoi kai recitaloi cun sia fratino Teodosia. La publica annoncanto, laudante la laboron de Harriet kiel solisto, comentis pri la aldona intensetso cium donas la duetoid de la fratinoi a la canzonoi en la naudeca iaroi, Harriet Abrams iom retirigis de lisceneioi cae nur cantis con siei du fratinoi en exclusiva spectacloi en la heimoi de la novelaro, el exemple la concertoi de signorinoi qui in si mem arrangis celor vernon. Tamen, dum tiu ci sama periodo, si organisis ciu iara in profit concertoin malfermita in al publico en ciui ofte si estis accompagnata de Joseph Haydn sur piano. Harriet Abrams componis plurain placen cantoin, multa il ciui si premieris en la concertoi, tiel disconigante ilin du el tiui pezzoi de Orphan Sprayer cae Crazy Jane, helpita per la impona cantado de siai fratinoi, farigis tre popularai enter 1799 cae 1800. Si ancau publicigis du aroin da canzonetoi en la itala cae la angla, collecton de scotai cantoi harmoniigitae por du cae tri vochoi, cae pli ol dec duon da cantoi, cefe sentimentalain baladoin, plura iel quiui rapide aperis en eldonoi en Usono. Ancao, Harriet dedicis collecton de pezzoi publicigitae en 1803 a la regino Charlot la tiamai annonsoi pri music spectacloi cae la commentoi de la gazetaro documentas la popularezzon cae reconon quiuin juis la arto de Harriet Abrams. Malgrau tio, si prescau malaperis de la moderna historio.